Ilabetero gurekin izango dugu berriako kazetaria oiana tezer egunon. Bai, egunan zuai ere. Eta diuntan, eh, ipatu nahi izan duzu um, irrituen kontrako neuri berri bat edo bai batzu. Aste hartetik eh, plantan eman dena beraz eh, frantses lurraldean, aldean, irri zonbait behintzat astapen batean, zer dira neuri berri horiek? Bai, beraz, eh, bo, piskat eh, behiz eh, kokatzeko, e, frantziako segurtasunari buruzko jardunaldiak finitu ziren joan den irailean. E, hori zen, beraz, frantziako segurtasun indahekin, magistratu batzuekin eta frantziako gobernuak e, eraman duen gogo eta fase bat batez ere hartu diren neugiak dira neugi orokor batzu, poliziaren butxeta emendatzea dibidez, eta Macronek helburu gisa ezagri zuen eh, beraz eh, hemendik eh, hamak urtera tejenoko poliziako purua bikoiztea. Baina badira hor artetik e, pixkat gordezka edo pasadiren neugi batzu ere, eta horien artean da beraz e, jende ibiltarien kontrako neugi bat. Eta hori da, batzu ilegalki kakotxan artean eh, okupatzen badituzte, e, isun bat ukaiten alko dute e, laureun eta mila euro artekoa. fite pagatzen badute laureun eurokoa da, baina bo, tempora pasatzera utziz gero mila eurokoa izaiten alda baina isun hori ez da isun normal bat, delitu isun bat baita, beraz, pagatuz gero, onartzen da e, delitu gile izaitea, horrek egin nahi du, bigarren aldi batez gertatzen bada, eh, jezidiba badela edo, gero, haunditzen aldira zigorrak eta kartzela zigorra izaiten alda ere. Hori da, azkenan aldaketa handiena, e, poliziaren isuna eta pagatuz gero beraz e, e, zorrotzago eta zigorrak lodiago izetan dira, eta presondegi e, kasuak ere beraz. Jende ibiltariekiko den, nola ekan, ikusi nahi ez den populakuntza izanki, nola pasada pixkat egeski lege di hori edo... Me hor, euh, bo, alde batetik uste dut badela zinez euh, kriminalizatzeko borondate bat eta jadanik euh, prekarioa den komunitate bat are prekarioago egitea. Gainera jakin behar da beraz hor, neurri hori aplikatzen da legez kanpo okupatzen dituzten uh, kasuan, baina um, arazoa da legezko terrenoak ahunt gutxi direla eta direnak ez, direnak ez dituztela normak irrespetatzen, beraz bait, hautu eh, faltsu bat da, eh, ez baitute beste hauturik eh, jende hibiltariak, eta bai, hor da ikusi nahi ez direnak, oino gehiago juntzea, da bazterketa sozial oino bortitzago bat. Eta mm, bada jardokitzerik justuki, hori begira, ondorioak aski grabe izaiten albaitira, uh, uh, legedi done hori berri horrentzat, naiz eta ez diren hiri guzietan plantan emaiten, eh? Ez, mementuko beraz, uh, Marseillan, Lilen, Kreteien, Jensen, Jenen eta Fuan aplikatzen da legea, baina uh, gerora edatzeko borondatea bada. Uh, Gisa batez, egi izanen dira esperimentazio edo laborategi batzu. eta jardokitzen aldetik, bai, uh, Frantziako estatuan badira uh, jende ibiltarian elkarteak, eta salatu dute uh, zinez eh, beren kontrako neuhi bat dela, beraz funtsan neuhi ahazista bat dela, uh, baina salatu dute ere legea piskat kukuturik pasa dela, eta ez dutela denborarik izan legezko errekurtsoak eta egiteko. Hor hor, gutun bat igorri dakote Macron frantziako presidenteari, neugi hori eh, kentzea galde egiteko, baina mementuko, bon, biztana ez zute erantzunik ukan. Ebe ala, ipatzekoa, ba, mil esker eh, oiana oianatezer kasetaria gurekin ginuen. Bai, mil esker zuai, eta izan unra.